haja za watu kuwafanyia watu wepesi mambo yao na kuwanufaisha kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala atakuwezesha kwa kutumia mali yako kutumia ilmu yako Allah aliyokupa sababu mwenye ilmu aweza angalau kuwapa na ushauri akawasaidia ndugu zake katika ushauri wala sio lazima kuwa na mali hapa mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale mambo mazuri aliyotuelekeza kuyafanya sema man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya أي من رفع عن مؤمن حزنا وعناء وشدة أنا مؤمن أنا هزوني أنا جامب لم تيذيكي أنا شيدا إكاوا أنفنيا نجيكم سيديا ولو كان يسيرا أتكامني كوا أتشاشي kwa ajili yake na thawabu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm alqiyama wa Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyu na yeye atamuondolea kumfanyia wepesi janga katika majanga ya siku ya kiyama جزاء وفاقا malipo haya mazuri amelipwa kulingana na matendo yake mazuri aliyofanya ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة نا التيسير كن فنيمت وبيسي إلي ألي نوزيت المعسر hapa duniani min jihati almal yakunu bi ahadi amrayn ikiwa ni katika upande wa mali hili jambo hupatikana kwa moja katika mawili imma bintidharihi ila almaisara wa in kana dha usratin fanadhiratun ila maisara wamdai ana uzito ukamsubiria mpaka Allah atakapomfanyia wepesi kwa kuwa hana uwezo hii ni njia moja وتارة بالوضع عنه إن كان غريما أي عليه دين na wakati mwingine ukawa utamuondolea lile deni kabisa na kumsamehe wa antasaddaqu khairul lakum ikawa ni kama sadaka kwako kamwachia kabisa usimdai tena basi huyu jaza yake mkabala wa amali njema kama yaliyoifanya Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi mambo yake hapa duniani na kesho akhira ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة رآه على قبيح فلم يظهره للناس yule atakayemuona muislamu mwenzake katika jambo ambalo sio zuri yuko peke yake wewe ukamgundua kule kwa mfano amekaa kipembeni kule anwa pombe ukamuona hivi ah fulani yule basi ukamstiri sababu hakulifanya mbele ya watu yeye mwenyewe amelifanya baina yake na nani na Mola wake ukanyamaza lile jambo usilieneze jaza yake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala na wewe pia atakustiri fi dunya wal akhirah hapa duniani na kesho akhira na hapa hiki kipande cha hadithi ukitumia vibaya ahlul bid'ah maana alulbid'a <laughs> aweza kuwa washambulia watu wa haki mbele za watu aizungumza vibaya haki siku ile watu wa haki na haki bwana yatia kisunzi nawaambia ni ukweli haki kitu kimoja kina nguvu sana chavunja vunja ile batili hasa ile siku ambayo mtu wa haki atazungumza na kuweka wazi ile haki na kwa hichi kinachozungumzwa hiki kinachozungumzwa hapa ni batil usikia sasa ya ya hayo jamani man satara musliman jamaa ah nakumbuka radhi ya Yusuf Abdi hapa nilikuwa nikitumiwa sana message hizo basi ustadhi man satara musliman oh yeye alikuwa kitushambulia masalafi ya muoni sio watu walivyoanza kuzungumza na kuweka wazi sasa iwajulikana ah kumbe jamaa yuko kwenye offside kila kitu jamaa ah, basi bwana mansatara musliman jamaa watume mansatara si hivyo baba wala sio maana ya hadithi kwani yeye alikuwa njistiri wakati anapozungumza hakuzungumza chini ya kitanda alizungumza mbele za watu na kutabajjah na nini hawa watu hawa hawa ni mwasikia sasa hal tuhissu minhum min ahad au tasma'u lahum rikza kumbe hawa jamaa kitu kikubwa wanachokiogopa ni pale watu wa haki watakapozungumza kwa hoja au isha potea kabisa hata mwingine pia akitaka kuzungumza yakumbuka mmm sije na mimi nikafanywa vile itakuwaje sasa hao ndio walikuwa satara man satara musliman man satara musajua labda pengine wa pili mimi sijarami ah man satara musliman ni kwa dhambi anaoifanya muislamu peke yake wewe ukamgundua umepita ukamwona afanya jambo ambalo si la sawa basi mstiri ndugu yako mpe nasaha kule kule kwa kimya ndugu yangu usifanye hivi kisha bakia baina yako wewe na yeye ama yule anayefanya wazi ni sawasawa na yule mtu ambaye ameketi barabarani kisha ameacha uchi wake wazi aangalia watu barabarani wamuone wamwambia nini jistiri mwambie jistiri bwana usifanye hivyo kwa wewe hapa ni wamstiri sasa unamstiri ndugu yako muislamu kwa ahlul bid'a msitumie hadithi pale sipo mpenda sana nyinyi kutumia hadithi mahali sipo sababu hamjishughulishi na mambo ya kielimu ndio shida hiyo kisha yakija sasa kizungumzwa ndio mataka mlazimishe dalili mahali ambapo sipaki Allah subhanahu wa ta'ala muislamu anayemstiri mwenzake hapa duniani na Allah subhanahu wa ta'ala akamstiri aibu zake tena hapa Allah subhanahu wa ta'ala akasema fi dunya mtume sana akasema fi dunya wal akhirah Allah atamlipa yeye hapa duniani na kesho akhirah kamstiri kabisa والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أي من أعان أخاه أعانه الله يلي أنا يمسيديا لقياك مسلام نيه الله سبحانه وتعالى أتم سيدي يعني بمعنى yule anayeziendea mbio haja za ndugu yake kuzikidhi amsaidia ndugu yake na yeye Allah subhanahu wa ta'ala pia atamkidhia haja zake faljazao min jinsi al-amal malipo yako utayapata kulingana na amali yako kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumzia fadhila kubwa sana ya jambo la ilmu akasema waman salaka tariqan يلتمس فيه علما وهذا يشمل الطريق المعنوي والطريق الحسي نها بينجيا نجيا عن معنوي وهو الطريق الذي يتوصل به إلى العلم نجيا معنوي نيل نجيا عن بوني أي فواتا مسلم علمه كحفظ العلم مثلا كما تشكو كتاب وكيفاد حفظ قرآن حفظ الحديث نكفanya مراجعه فمدن من ذاك مطالعه الكتب صوم كتاب يفهم علم وكاء chini wanaovioni علم كذلك من بطون الكتب alkutub بحث kwa yule anayefanya hizi na kuzifuata hizi njia hizi huyo amefuata njia katika njia za kutafuta ilmu na kuna at-tariq al-hissi at-tariq al-hissi ni ile njia anayokwenda kwa miguu enda zake kutoka mahali fulani mpaka mahali fulani kwenda kutafuta ilmu amesikia msikiti fulani kuna darasa za akatoka atokako akatembea mpaka akafika pale akakaa akatafuta ilmu tariq alhissi ile ambayo nyinyi mwafanya tutoka nyumbani kwao aja mpaka mahali fulani akaa enda kutafuta ilmu kwa man salaka tariqan zaingia njia zote mbili zile njia za kutafuta ilmu na kule kuiendea ile elimu kwa mwili wako zote hizi ni njia za kutafuta ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أن يسر الله له عملا صالحا يوصله إلى الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ورضوانه عليه فيوفقه للأعمال الصالحة بمعنى الله سبحانه وتعالى أتنفني ويبيسي عمل جيمة ambayo itakuwa ni sababu ya yeye kuingia peponi na makusudio hapa sahala alayhi ma yazidu bihi ilmuhu Allah atamfanyia wepesi kile ambacho kitakuwa ni sababu yeye kuzidisha ilmu zaidi sababu kila ukitafuta ilmu ukiitendea kazi ile ilmu na ilmu yako pia yazidi na yakithiri ile amal fanyia kazi ile ilmu yawa ni sababu yeye kuingia wapi ingia peponi kwa sababu kila ilmu ikizidi pia ni njia katika njia kuelekea wapi peponi na amali ikizidi ni njia katika njia kuelekea peponi na wengine katika wanaovioni wakasema لأن العلم الشرعي تعرف به أوامر الله ونواهيه فيستدل به على الطريق الذي يرضي الله عز وجل ويوصل إلى الجنة wengine katika wanaoviona wakasema hii ilmu ya kisheria ndipo wanapojua muislamu maamrisho ya Allah na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala ajua maamrisho na makatazo kwa hivyo ikawa ndiyo njia yake ya muongoza katika njia ya yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ikamfikisha mpaka peponi hivi mtu akishafahamu hili kama talib ilmu kweli aiwacha tena hii njia ushikamata usiiwache ukishashika hii njia baki nayo la muhimu sana ni utendee kazi ya ilmu yako ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وتاكو ثبات تنديا كازي علم الله ليكوبا كثيرش عباده والله الله اتكفنيا ويبسي أنا علم نفس من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه kithirisha ibada kwa kila unachokisoma ukifanyia kazi utakuta kuwa kila siku wazidi kuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala na ndio njia, yako ya kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kulazimiana na majalis ya ilmu faidika kwa vikao vya ilmu vinaosomesha ilmu faidika na ndugu zako ulio karibu na wao kwa kurejelea kupitia ilmu kuhifadhi ile ilmu ndio wajitengezea wewe njia kuelekea peponi kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza fadhila nyingine ambayo pia yahusiana na ilmu wamajtamaa qaumun fi baitin min buyuti llah na hawatakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala na hapa wanaoviona wasema pia yaingia ndani yake kila sehemu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya nini kwa ajili ya kuifunza ilmu bimaana madaris na sehemu nyinginezo so malengo ni yale yale wamajtamaa qaumun fi baitin min buyuti llah wa buyutu llah fi lardi ardi المساجد majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hii ardhi ni misikiti واضاف الله سبحانه وتعالى هذه الاماكن الى نفسه تشريفا وتعظيما kuonyesha ukubwa na utukufu wa hizi sehemu Allah akazinasibisha nafsi yake nafsi yake kwa masajid buyutullah ni sababu ndiyo sehemu anakotajwa Allah subhanahu wa ta'ala na ndiyo sehemu kunakosomwa maneno yake na kujikaribisha kwa Allah kwa ibada tukufu ya sala wafanya nini katika nyumba hizi nasema yatuluna kitab Allah wayatadarasunahu bainahum wamekaa katika majumba haya wasoma kitabu cha Allah بأن يقرأه بعضهم على بعض وسميان قرآن ويتدبروا معانيه azingatia maana yake maana mmoja yosoma wengine wasikiliza wasoma pamoja au mmoja yosomesha wenzake na hapa kadhalika yaingia ndani yake tadarus ahkam kitabillah kujifunza baina yao ahkam za kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kufanya muraja'a wa Qur'an kwa kukhofia mtu asije akaisahau Qur'an ikawa wasikizana baadhi ya wao kwa wengine huyu amsikiliza mwenzake na mwenzake amsikiliza mwenzake Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa atawalipa malipo makubwa sana na mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha fadhila ya huku kukusanyika kwa ajili ya kuisoma Qur'an katika misikiti na kusomeshana Qur'an akataja mtume sallallahu alaihi wasallam haya mambo manne adhimu ambayo Allah atawapa la kwanza illa nazalat alaihim sakina kwa sababu ya kile cha khira mlichokifanya Allah subhanahu wa ta'ala atawaletea utulivu na sakina hapa ma yahsulu bihi safau alqalbi binuri alquran ni kile ambacho husababisha ule moyo ukasafishika kwa nuru ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na ule utulivu anaopata mtu katika moyo wake kwa kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na huu ni upande muhimu sana ambao wengi katika tulabi au utizami watu wafikiria ilmu ni mtu kukusanya maalumat akawa yuwajua tu ya mambo mingi lakini haushughulikii ule moyo wake na kuusafisha na hili ndiyo muhimu zaidi sana sana katika tunaona wanaovioni hufunguza vitabu vyao vya ilmu na hadithi gani al a'malu binniyat kukuelekeza wewe katika kuusafisha ule moyo na nia yako ili lillah subhanahu wa ta'ala na miongoni mwa vile vinavyosafisha sana nyoyo za watu ni kitabu cha Allah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim kitabu hiki cha takasa na kuusafisha moyo kutokamana na kila aina ya maradhi na uchafu unaoketi katika moyo kwa malipo yao hani haya illa nazalat alayhim sakina na hili jambo wewe utaliona sijui kama wewe hulihisi lakini ukikaa katika vikao vya elimu wahisi utulivu wa ajabu sana na raha nafsia ya ajabu sana raha kabisa utulivu ah alafu nene nikapiga matatu si haramu ma beba beba beba beba nini kelele zote hizi wewe umekaa utafuta ilmu alhamdulillah kwenye neema alhamdulillah ama uko sokoni beba 20 20 hiyo 10 10 hiyo awaachieni wenyewe mara toshatia tomato tatu moja ya mbovu jazia mwenzake nenda kisha kitoka mmembandika huyo kesho ukija wasifiwa kweli ili ununue tena mheshimiwa waitwa Ah, ah, ah. ama waacha ilmu wa mwanasiasa kuna watu wengine wajua wameacha ilmu kabisa wamekuwa watu wa siasa na kupigania vyeo kama walivyo ikhwanu muslimin wameacha kujishughulisha na jambo la khairi la ilmu wamejishughulisha na vyeo na kule ukiingia itabidi uingie katika kuhongana kusema uongo kutukanana na nyinyi mwaishi katika jekejeke la mambo hayo sasa hizi jamaa masiku yaliyopita basi shika shika mpaka wengine watangaza mimi ninatoa milioni kadhaa sasa yule aliyetoa milioni kadhaa yule kisha kile kiti akukipata hebu jaribu leo ukamwite mheshimiwa ukimwona barabarani mtu mheshimiwa kisha usikie jawabu wewe akiangalia ile taswiti yenyewe anjipigia yeye na mkewe tu ndo wale jamaa nilikuwa nao wote uko wapi kumbe walikuwa wamla tu alhamdulillah tuko kwenye neema ya talab alilm alhamdulillah neema adhima mtu subhanallah yani lau kama watu wangelikuwa wajua ile raha mtu anaoipata akikaa katika kikao cha ilmu hapo msikiti usingetosha lakini hii ni fadhila ya Allah humchagua anayemtaka akampa si kila mtu si kila mmoja hii neema huipata ni wachache sana illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahma ay ghattatuhum wa sataratuhum rahmatullahi azza wa jalla jambo la pili wafunikwa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala ni wangapi katika watu katika vikao hivi vya ilmu akasikia neno ikawa ni sababu ya kumbadilisha maisha yake akawa mtu mwingine kuna neno amelisikia likawa ni faida kubwa maisha yake yakabadilika kwani hivi muona al-Imam al-Bukhari rahimahullah ni kwa sababu gani aliandika sahihu al-Bukhari alikuwa amekaa katika kikao cha mwalimu wake Ishaq ibn Rahoya Ishaq ibn Rahoya rahimahullah katika kile kikao akasema yalaiti kutatokea mtu atakusanya hadithi sahihi za Mtume sallam katika kitabu kimoja Al-Imam Bukhari asema lile neno likaingia katika moyo wangu nikaona kwa nini nisiwe mimi nitakayefanya shughuli hiyo akaanza pale ile kazi kusanya leo ukisema rawahu al-bukhari hakuna mwenye akili timamu katika uislamu atatia shaka katika hadithi hiyo kubali hadithi mpokea na bukhari wapi na hamjaona yoyote anayezungumza vibaya sahihi al-bukhari azirika leo tumewaona wengi sana sijui wamhusudu nini bukhari bwana na haishi wa asri aliishi asri hizo za mwanzo kuruni hizo leo aishi mtu leo amuonea wivu Bukhari kwa nini kitabu chake chatumika kwa nini watu wasema rawahu bukhari mpaka akatokea mmoja Azhari amvaa kofia la Azhar unajua wale ujisifu akishavaa ile kofia mimi hii kofia si niliwaambia juzi wasema yafaa kuumba maiti waulizwa dalili atimpigwa picha ya kofia ya azhari ati ndo dalili ndo nini sasa kuna mpaka mahoteli ukaitwa tarubushi na kama kofia hivi ndio ina faida gani hata wapishi pia wavaa kofia na nini sema leji kofia asema bwana nafikiri baadhi yenu mshaiona clip asema hadha alkitab alladhi yauluna jamaahu محمد بن إسماعيل البخاري ما هو البخاري الذي ألفه ها ما شاء الله أتى بما لم يأتي به الأولون ان na faida كبوا hakikutungwa kitabu na محمد بن إسماعيل البخاري bukhari kintungwa na هذا الكتاب حق واحد اسمه قمعة قمعة أبو عبد الله البخاري قمعة يعني كنكسان ينجومه sema kuna jamaa aitwa Juma Abu Abdullah Ismail Bukhari kumbe inaandikwa hivi jamaahu jamaahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari jamaahu asema Juma yani soma jamaahu Juma angalia kama huyo amfedheka na mimi siwaambia maneno wallahi alazim yako kwenye YouTube huyu yuko kwenye idhaa kubwa ya television anazungumza maneno si ati kando a a anletwa ni mufti kutoka Azhar al-Azhar Sharif kutoka huko kwa watu wa haza huko hii ndio habari yake sallallahu alaihi wasallam رحمة الله على البخاري رحمة الله عليه المهم huwezi kujua katika vikao vya ilmu kuna neno gani utalisikia ikawa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukurehemu na ndiyo maana mmoja katika salaf alipoulizwa mpaka lini utakaa katika vikao vya ilmu asema huenda lile neno ambalo ni sababu ya mimi kuingia peponi sijalisikia bado sijalisikia siku moja naweza kulisikia ikawa ni sababu ya mimi kuingia peponi huwezi kujua جنب لتاتو ننعمة تاتو نواب الله سبحانه وتعالى وحفتهم الملائكة نهاوات ونقصنيك التفوا حولهم الملائكة ملائكة وزنقك تعظيما لصنيعهم كوكو عظميشا لجنب كوبا لفانيا كذلك واستماعا لذكرهم الله عز وجل ولملائكة بي وكاتين نقوس كليزا ولوات ونمتاج الله عز وجل إلي وين مشاهيد بريء الله سبحانه وتعالى لن يتم فهم إلى حديث ديف أليتاج متوم صلى الله عليه وسلم يا ولي ملائكة سياحين مزنقوكا kisha Allah subhanahu wa ta'ala awauliza mmewapata vipi waje wangu taja kuwa katika hilaq dhikr wataja pepo na moto hadithi ndefu mtume sallam akataja mpaka kuna mmoja amekaa katika kile kikao haja yake ni mtu fulani alikuwa yomsubiri kwa katika kile kikao kwa Allah subhanahu wa ta'ala malaika wake ishhadu anni qad ghafartu lahum mimi nshawasamehe bimaana wasimame wakiwa wamesamehewa madhambi yao watasema malaika ya rabbi kuna mmoja pale hakukaa kwa ajili ya kile kikao cha ilmu amekaa kwa sababu kuna haja yake fulani imemweka pale labda kuna mtu amsubiri wajibiwe humul qaumu la yashqa ma'ahum jalisuhum ni watu ambao hapati tabu anayekaa na wao hata kama si katika wao maadamu umekaa katika ile sehemu kwenye khairi kubwa uko katika neema kubwa ukikaa katika vikao hivi vya ilmu kwa malaika huwazunguka tena katika neema kubwa ambazo Allah yawapa wa dhakarahumullahu fi man indahu نعم. الله سبحانه وتعالى هو تاج في من عنده أي من الملأ الأعلى وهي الطبقة الأولى من الملائكة لتباك لجوك كبس الملائكة الله ووتاج ولونوكاكتك ذكاو في علم نذكاو في قمتاج الله سبحانه وتعالى سمشان قرآن مسكرزان قرآن الله ووتاج كتك طبقة لجوك كبس الملائكة ذكرهم الله تعالى مباهاة بهم الله سبحانه وتعالى أجيبوني وجواكي هوا بل يا مليك واك كشمتوم صلى الله عليه وسلم أكا أكختمي شيء حديثي بالحث على علو الهمة في العلم والعمل كتك كويميزا كونا همة كتك علم نكويتن ديكازي علمه na kutokaa mtu akasema babangu alikuwa babu yangu alikuwa basi nikiweleza kuhusu babangu mimi alikuwa aanza kusifu sasa babangu alikuwa mwanachuoni mkubwa waanza sasa na wewe kwa mtume sana atuelekeza katika kufanya bidii katika kutafuta ilmu na kutendea kazi ilmu na kutotegemea nini hasab na nasab kuwa nasaba yangu mimi ni kadha babu zangu mimi ni kadha a a usitegemee hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu man kana amaluhu naqisan lam yulhiqu nasabuhu bi martabati ashab al a'mal yule ambaye amali yake ina upungufu yamregesha nyuma nasaba yake haimsongezi mbele ikamfanya katika watu wa amali kubwa usione kwa sababu baba yako ni fulani ndio basi wewe utakuwa mbele kule a man ihtada fa inma yahtadi li nafsihi wa man asaa na mwenye kufanya uovu na masiwa alayhi wafanye uovu nafsi yako wewe mwenyewe kwa hivyo wewe mwenyewe jiangalie fanya bidii tafuta ilmu fanya amal kwa mtu haitakikani aitegemee ile nasaba yake hata ikiwa ni tukufu na fadhila za babu zake kisha akafanya upungufu katika amali bali afanye bidii sana katika kutafuta ilmu katika kuitendea kazi ilmu ndiyo awe atafikia daraja za watu wa amali njema ama kukaa tu na kuanza kujisifu kwa kupitia babu zako haikusaidii chochote maadamu amali yako ina upungufu kwa yule anayeregeshwa nyuma na amali zake nasaba yake msongezi mbele ajue tu hivyo afanye bidii na hii hadithi yazungumzia jambo moja muhimu sana ndio yazunguka katika hili jambo katika sehemu ya mwanzo ya hii hadithi anna aljazaa min jinsi al na hapa ndio tunapokusudia so mada yazungumzia sanai'ul ma'ruf قال ابن القيم رحمه الله mimi